Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովում հայկական պատվիրակության ղեկավարը խոսել է Արցախյան հարցի խաղակարգավորման մասին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը անհանգստություն է հայտնել Արցախյան հարցի կարգավորված չլինելու արդիվ։ Ռոմի Պապը քննադատել է գերտերություններին 20-րդ դարում տեղի ունեցած կոտորածները չկանխելու համար։ Երկարաձգվել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Բերձորում անցեկացվել խաղմրցույթ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախի գրասենյակում կազմակերպվել է սեմինար։ Տիգրան Համասյանը հանդես է եկել ԱՆԻ-ի ավերակներում։ Արցախում անց է կացվելու խառը մենամարտերի առաջնություն։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին Հունիսի 22-ին Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում տեղի ունեցել քննարկում վեհաժողովի բյուրոյի աշխատանքների վերաբերյալ, որին մասնակցել է նաև հայկական պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդալյանը, ով իր ելույթը գրավոր ներկայացրել է վեհաժողովին, կոչանելով վերջինիս իր ընդունած որոշումներով պահել գործընկերության ոգին, ինչպես նաև չսրել իրավիճակը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցում։ Իր ելույթում Հերմինե Նաղդալյանը այլ հարցերի թվում անդրադարձել է նաև այն խնդրին, որ այսօր վեհաժողովում անցանկալի իրավիճակն է, երբ այն վերածվում է արճակատման եւ փոխադարձ մեղադրանքների հարթակի։ Այս վարկագիծը չի համապատասխանում կազմակերպության բնույթին եւ գաղափարախոսությանը։ Վեհաժողովը կոչված է կամուժներ կառուցելու պատվիրակությունների, հասարակությունների եւ ժողովուրդների միջև փոխվստահության մտնոլորտ ստեղծելու։ Միջդեռ որոշ անդամներ համառորեն առաջ են մղում Ադրբեջանի ժառանգական վարչակարգի օրակարգը։ Ավելի քան 20 տարի է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը որոշել է իր ճակատագիրը խաղաղ ճանապարհով ժողովրդավարական հանրակրվեյով միջազգային իրավունքի սկզբունքներին եւ օրենսդրությանը համապատասխան։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը 2015 թվականի մայիսի 3-ին անցկացրել է իր թվով 6-րդ խորհրդարանական ընտրությունները անկախացումից ի վեր։ Ընտրություններին մասնակցել են օրեսդիր մարմինը ներկայացնող միջազգային դիտորդներ բազմաթիվ երկրներից։ Նրանց վերջնական գնահատականը հայտարարում էր, որ ընտրությունները թափանցիկ էին մրցակցային եւ արդար։ Ինչ վերաբերում է խաղաղ կարգավորմանը, տեղին կլինի վեհաժողովին հիշեցնելը, որ միանալով Եվրոպայի խորհրդին Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պարտավորվել են շարունակել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ջանքերը միայն խաղաղ ճանապարհով։ Հայաստանի դերքորոշումը համահունչ է միջազգային հանրության ոգուն, որը նաև արտացոլվում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից ընդունած մի շարք հայտարարություններում, այն է կարգավորել հակամարտությունը բացառապես խաղաղ միջոցներով։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցում վեհաժողովի ներդրումը կարող է լինել հետագա աջակցությունը Մինսկի խմբին։ Վեհաժողովը կարող է նախաձեռնել անմիջական շփումներ Լեռնային Ղարաբաղի հետ անկախ իր կարգավիճակից, որոնք ուղղված կլինեն մարդու իրավունքների, ժողովրդավարական սկզբունքների եւ օրենքի գերակայության խթանմանը։ Եվրոպայի խորհուրդը նմանատիպ փորձ ունի այլ հակամարտող գոտիներում։ Եվրոպային յուրաքանչյուր ոգ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի պաշտպանության տակ պետք է լինի, ասել է Հերմինե Նաղդալյանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունը անհանգստություն է հայտնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորված չլինելու կապակցությամբ։ Մեզ անհանգստացնում է այն փաստը, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը դեռևս չեն հասել խնդրի խաղաղակարգավորման, իսկ լարվածությունը շարունակում է աճել։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցումը ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի ամառային նստաշրջանում ունեցած իր ելույթում։ Նրա խոսքով Ղարաբաղյան հակամարտության ռազմական լուծումը աղետալի հետևանքներ կունենա ոչ միայն հակամարտող կողմերի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար։ Հուսով ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կողքնի կողմերին գտնել հակամարտության կարգավորման կառուցողական խաղաղ ուղին, ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը քննադատել է գերտերություններին 20-րդ դարում տեղի ունեցած կոտորածները չկանխելու համար։ Նա այդ մասին խոսել է Թուրինում, ասելով երիտասարդներին, որ հասկանում է, թե ինչու են նրանք դժվարանում վստահել աշխարհին։ Նախորդ դարում միլիոնավոր հայեր են մահացել, բայց որտեղ էին գերտերությունները այդ ժամանակ։ Նրանք այլ ուղությամբ էին նայում, ասել է Հռոմի Պապը։ Նա անդրադարձել է նաև երկրորդ աշխարհամարտին, ինչպես նաև Ռուսաստանում Ստալինի օրոք գուլագներին։ Նա դատապարտել է գերտերություններին ոչինչ չձեռնարկելու համար, երբ Եվրոպայում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին հрьяանները, քրիստոնյաները, միասեռականները եւ այլք ուղարկվում էին մահվան ճամբարներ։ Գերտերությունները երկաթուղիների լուսանկարներ ունեին, որոնցով գնացները գնում էին Աուշվից հրեաներին, քրիստոնյաներին, միասեռականներին բոլորին սպանելու։ Ինչու նրանք չռմբակոծեցին այդ երկաթուղիները, հարցրել է Հռոմի Պապը։ Նա ասել է երիտասարդներին, որ այսօրվա աշխարհում ամեն ինչ արվում է գումարի համար։ Ֆրանցիսկոս Պապը նաև քննադատել է նրանց, ովքեր խաղաղություն քարոզելով զենք են արտադրում եւ վաճառում։ Եվրամիության արտգործնախարարների խորհուրդը 6 ամսով երկարաձգել է Ռուսաստանի դեմ գործող տնտեսական պատժամիջոցները, դրանք ուժի մեջ կմնան մինչև 2016 թվականի հունվարի 31-ը։ Այդ մասին հայտնել է Եվրամիության արտաքին գործողությունների եվրոպական ծառայության ներկայացուցիչ Սյուզան Կիեֆերը։ Սահմանափակող միջոցների գործողության երկարացման մասին որոշումը ընդունվել է, ասել է նա. Եվրամիությունը երկարացրել է Ռուսաստանի դեմ գործող պատժամիջոցների ժամկետը մինչև 2016 թվականի հունվարի 31-ը, նպատակ ունենալով հասնել Մինսկի պայմանավորվածությունների իրագործմանը, ասել է նա։ Որոշումը ընդունվել է առանց քննարկումների։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները դրական է գնահատում Եվրոպական միության որոշումը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ։ Մենք դատապարտում ենք Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողությունները Ուկրաինայի դեմ եւ միանում ենք միջազգային հանրությանը պատժամիջոցների հարցով, ասել է Քիրբին։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ հանրարարել է Եվրամիության դեմ նոր պատժամիջոցներ պատրաստել՝ ի պատասխան կառույցի կողմից Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների երկարաձգման։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Եվրոպական միությունը 6 ամսով երկարաձգել է Ռուսաստանի Դաշնության դեմ պատժամիջոցները, խնդրում են պատրաստել իմ դիմումը ուղղված նախագահին Ռուսաստանի կողմից սահմանափակող միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ եւ համապատասխան հանրարարականը կառավարությանը, որով որոշվելու են այն ապրանքների բնույթը եւ արտաքին առևտրային գործարքները, որոնց վրա կարող են տարածվել ռուսական պատժամիջոցները, ասել է Մեդվեդևը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախի գրասենյակում այսօր անց է կացվել մարդասիրական խնդիրները եւ դրանց լուսաբանումը թեմայով սեմինար, պատմում է Բելա Լալայանը։ Սեմինարի մասնակիցներին ողջունի խոսք է ասել Արցախում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության ղեկավար Թոմաս Հալիեն։ Զինված ընդհարումների ժամանակ լրագրողների իրավական պաշտպանության, Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում արկա հումանիտար հիմնախնդիրների հարցերի շուրջ ելույթ են ունեցել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախյան առաքելության անդամներ, կայացվել է նաև պատերազմը վարելու կանոնների ֆիլմի դիտումը։ Սեմինարի կազմակերպման նպատակը, ինչպես նշում է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախյան առաքելության տեղեկատվական բաժնի աշխատակից Էթերի Մուսայելյանը զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին միջազգային մարդասիրական իրավունքի տեսանկյունից լարագրողների պաշտպանության, ինչպես նաև մարդասիրական խնդիրների լուսաբանման մեթոդների հետ ծանոթացնելն է որպեսզի հանկարծ ասենք վնաս չպատճառել պատերազմից դժուժացներին եւ հարգել նրանց արժանապատվությունը։ Սեմինարի ընթացքում քննարկվեցին նաև խնդիրներ, որոնց պատճառով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն համանախապակ տեղեկություններ է հաղորդում երբեմն ընդհանրական առանց մանրամասնությունների։ Վերջնական նպատակը նա է, որպեսզի մեր չեզոք լինելը հանկարծ հարցի տակ չդնվի եւ որպեսզի նորից եմ կրկնում այն մարդիկ, ովքեր որ կոչվում են պատերազմից դժուժացներ, մեր համա համատեքստում, Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում դրանք ռազմագերիններ են, ռազմագերիններն են ազատությունից զրկված մարդիկ, քաղաքացիական ներկալված անձինք, որ เป զի նրանց արժանապատվությունը եւ նրանց ընտանիքների արժանապատվությունը հարգվի։ Սեմինարի վերջում Արցախում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության ղեկավար Թոմաս Հալյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Բելլալալայան այսօր։ Բերձորում անցեկացվել խաղմրցույթ պատմում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Հունիսի 21-ին Բերձորի Վահան Թեքեյան անվան թիմ մեկնիշնակալ դպրոցի դահլիճում կայացավ Brain Ring խաղմրցույթի Բերձորի առաջնությունը, որը կազմակերպել է շրջակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության բաժինը։ Մրցույթին մասնակցեցին Բերձորում գործող կազմակերպություններից շրջանային բուժ միավորում, Բերձորի Վահան Զատիկյանի անվան թիվ 2 միջնակայք դպրոց, Արթարություն, ֆինանսիստներ, Ներան երկշապատաթեր եւ Խաշաթաղի շրջանի վերաբնակեցման վարչություն 6 թիմեր։ Համարային արձակուրդների պատճառով խաղին չմասնակցեցին աշակերտական թիմեր։ Մրցույթի համակարգով եւ խաղավար մշակույթի եւ երիտասարդության բաժնի առաջատար մասնագետ Ասմիկ Հարապետյանը ողջունեց մասնակիցներին ներկայացրեց խաղի կանոնները։ Մրցույթը կայացավ 3 փուլով՝ յուրաքանչյուրում 10 հարց, մեկական միավորով։ Հարցերը վերաբերում էին տարբեր բնակավարների։ Վերջնական արդյունքում 12 միավորով հաղթող ճանաչեց Բերձորի թիվ 2 դպրոցի թիմը։ Երկրորդը շատ վարչակազմի աշխատակազմի ֆինանսական-տնտեսական բաժնություններ։ Չնայած որոշ անհամաձայնությունները, այնուամենայնիվ խաղի անձնախումբը որոշեց, որ երրորդ հորիզոնականում է շրջանային բուժմիավորումը։ Քանի որ ունիսի 21-ին մեր երկրում նշում է բուժաշատող օրը, շնորհավորեցին մեր սիրելի բժիշկներին ու այդ բնակավարի աշխատակիցներին։ Խաղի կայացման աջակցել էին Բերձորում գործող երկու անաձեռներեսներ եւ ԱԳՊ բարեգործական կազմակերպությունը։ Հայապատում երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Մխիթարյանը Արցախապատում գերքի երկուատորներ նվիրեց համակարգչային սարքավորումներ սպասարկող Հրայր Կարապետյանին։ Մրցույթի եզրափակիչ փուլը կկայանա այս տարվա աշնանը, կմրցեն առաջինից երրորդ տեղերը գրաված թիմերը։ Թուրքական Hurriyet Daily News բարբերականը անդրադարձել է տարբեր մրցանակների աժանացած հայ ջազ դաշնակահար Տիգրան Համասյանի համերգին, որը տեղի է ունեցել պատմական անի ավերակներում։ Նշվում է, որ Համասյանի 90 րոպեանոց ելույթը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել արվեստասերների շրջանում։ Անիում նա ելույթ է ունեցել Հայաստանից 25 երաժիշտների հետ։ Համերգի ժամանակ նաև վավերագրական ֆիլմ է նկարահանվել իր լույս իր լուսոյ նախագծի շրջանակներում Համասյանը հանդես է գալիս Թուրքիայի տարբեր շրջաններում։ Հունիսի 21-ին սկսելով Անիից նա համերգները կշարունակի մինչև հունիսի 30-ը։ Նա նաև 100 համերգ կտա հայկական եկեղեցիներում, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Վրաստանում, Լիբանանում, Ֆրանսիայում, Բելգիայում, Շվեյցարիայում, Չեխիայում, Գերմանիայում, Անգլիայում, Լյուքսեմբուրգում, Ռուսաստանում, Միացյալ Նահանգներում։ Թուրքական աղբյուրը ներկայացնում է 27-ամյա Համասյանի կարիերան եւ ձերբերումները։ Աղբյուրը Համասյանին վարպետ երաժիշտ է անվանում, նշում նրա անհավանական էներգիայի մասին, որ հորթում է բեմից։ Արցախում անցկացվելու խառը մենամարտերի առաջնություն, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Ստեփանակերտի Թիվուտ հիմնական դպրոցի մարզադահլիճում մեկնարկեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտարվեսների ասոցիացիայի եւ Հայաստանի Հանրապետության Real Fight խառը մենամարտերի հայկական ֆեդերացիայի ուսումնամարզական առաջին սեմինարը։ Նպատակն է մարզիկներին պատրաստել առաջիկայում կայանալիք խառը մենամարտերի առաջնությանը։ Արցախի եւ Հայաստանի մարզիկների համատեղ պարապմունքները կարեւոր են փորձի փոխանակման համար, վստահեցնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտարվեսների ասոցիացիայի փոխնախագահ հավաքականի գլխավոր մարզիչ Գարեգին Աղաբալյանը։ Լեռնային գյուղատնտեսների ասոցիացիայում ընդգրկված է 4 ֆեդերացիա, դրանք են Կամիկի ֆեդերացիա, Muay Thai-ի, MMA-ի եւ Thai Kickboxing-ի ֆեդերացիաները։ Մարզում է 4 ֆեդերացիայում միասին մոտ 100 մարզիկ։ Հիմնականում արևելյան մարտարվեստներ են, նշենք որ 4-ից էլ մասնակցում ենք մրցաշարին Հայաստանում եւ ունենք բավականին լուրջ նվաճում։ Սեմինար պարապմունքներն անցկացնում Հայաստանի Հանրապետության Real Fight խառը մարտարվեսների հայկական ֆեդերացիայի նախագահ եւ գլխավոր մարզիչ Ստեփան Շահմուրադյանը։ Երկու հավաքականների գլխավոր մարզիչները բարձր են գնահատում թե Արցախի եւ թե Հայաստանի մարզիկների պրոֆեսիոնալիզմը։ Նշենք, որ հունիսի 24-ին Արցախում անցկացվելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խառը մենամարտերի առաջին առաջնությունը։ Աննա Ղուկասյան այսօր Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 15-ից 18, ցերեկը 32-ից 36 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։